Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 30-ն է, տարվա 120-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1789 թվականի Ջորջ Վաշինգտոնն ընտրվում է Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ։ 1803 թվականին Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիայից 15 միլիոն դոլարով գնում է Լուիզիանան։ 1812 թվականին Լուիզիանան դառնում է Միացյալ Նահանգների 18-րդ նահանգը։ 1854 թվականին Բրազիլիայում սկսում է աշխատել առաջին երկաթուղին։ 1871 թվականին Արիզոնայում կոտորածի զոհ է դառնում 144 հնդկացի։ 1945 թվականին Ադոլֆ Հիտլերն իր սիրուհի Եվա Բրաունի հետ գործում է ինքնասպանություն։ 1991 թվականին տեղի ունեցավ Արցախի հայկական գյուղերի բնակչության զանգվածային տեղահանումը, որը հայտնի է Օղակ գործողություն անվամբ։ Այսօրը ծնվել են 1777 թվականին գերմանացի նշանավոր մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս եւ աստղագետ Կարլ Գաուսը, 1870 թվականին սլովակ կոմպոզիտոր Ֆրանց Լեհարը, 1883 թվականին չեխ զինվորական եւ գրող Յարոսլավ Հաշեկը, 1888 թվականին ամերիկացի բանաստեղծ Ջոն Քրոու Ռենսեմը, 1901 թվականին ամերիկյան տնտեսագետ Սայմոն Կուզնիեցը, 1916 թվականին էստոնացի գրող Պաուլ Կուզբերգը, 1951 թվականին հայ մանրեաբան Կարապետ Անդրանիկյանը, 1952 1956 թվականին դանիացի ռեժիսոր եւ դրամատուրգ Լարս ֆոն Տրիերը։ Այսօր տոնում են ջազի միջազգային օրը, Ամենամյա միջոցառումը կազմակերպվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Ըստ միջոցառումը հիմնադրողների, տոնի նպատակը ջազի դերի մասին միջազգային հանրության իրազեկման մակարդակի բարձրացումն է, որպես հանրության միջև խաղաղությանը, համերաշխությանը եւ երկխոսությանը նպաստող ուժ։ Ջազի միջազգային օրը նշվում է 2012 թվականից։ Այսօր ապրիլի 30-ն է, տարվա ավարտին մնաց 245 օր։